7 6 5 4 3 2 1 15 do ponoć. Dobra vam večer, dragi slušatelji. Još jednom slušate glazbenu sobotu Radija Sove. Glazbena je subota, a glazbena je i sedmica Davora Pejića. U emisiji 7 koju svakog tjedna vam donosimo listu od 7 novih činjenica. Pozorno slušajte i pamtite jer, ma dobro, koga peo laže, nije da ćemo ovo znanje trebati osim ako ne idete na kvizove. Ipak zabavimo se uz novih sedam. Večeras donosimo sedam najprodavanijih albuma ikad u cijeloj povijesti glazbe, pa krenimo. Na sedmom mjestu najprodavanijih albuma je Saturday Night Fever Staying Alive. Radi se o originalnom soundtracku iz istoimenog filma u kojem glumi John Travolta, autor je Bee Gees i družina, album je u disko ritmu i prodan je u 40 milijuna primjeraka. Na šestom mjestu najprodavanijih albuma ikad snimljenih je The Greatest Hits od Eaglesa koji je u rock, soft rock i folk rock tonu stigao do 42 milijuna primjeraka Tequila Sunrise. Na petom mjestu nalazi se Beat Out of Hell od Mitlofa ili Mesne Štruce. Beat Out of Hell prodan je u 43 milijuna primjeraka. Na petom mjestu, e, na, četvrtom mjestu nalazi se The Bodyguard od Whitney Houston, I Will Always Love You, evo već mi suze idu na oči od ovog filma. Album je izašao 92. godine i prodan je u 44 milijuna primjeraka. jedan fenomenalan album prodan je u 45 milijuna primjeraka i time je zasio na treće mjesto najprodavanijih albuma ikad. Omot albuma je jedan od najprepoznatljivijih ikad, a na omotu se nalazi staklana prizma koja propuštajući zraku svjetlosti stvara dugu. Pogađate riječ je o albumu The Dark Side of the Moon legendarnih Pink Floyda. Na drugom mjestu najprodavanijih albuma nalazi se najpoznatiji australski band eh, nazvan po istosmjernoj i izmjeničnoj struji ACDC i album Back in Black You Shock Me All Night Long. Hard rockom je ACDC prodao više od 50 milijuna primjeraka i tako ovjekovječio ovaj album. I stigli smo na vrh ljestvice, na prvom mjestu se nalazi album koji je prodavan kao nijedan drugi prije ni poslije. Stiže od kontroverzne pop rock i R&B zvijezde koji će ostati upamćen po svojim plesnim vještinama i hrpom hitova. I dan danas ima milijune obožavatelja i imitatora koji se trude prekopirati baš sve te plesne korake, a najviše naravno moonwalk. Što drugo reći o Michael Jacksonu i njegovom albumu Thriller, osim poslušajmo istom imenu pjesmu do kraja. Thriller. <laughs> Slušali ste pjesmu Thriller Michael Jacksona, čiji je istoimani album zasjeo na prvo mjesto najprodovanijih albuma ikad. Došli smo do kraja još jedne sedmice, za tjedan dana novih sedam. Slušamo se i sutra i cijeli tjedan do subote. Ostanite uz program Radija Sove. Sedam. Šest. Pet. Četiri. Tri. Dva. 1.